agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi ndabaramukije mwebwe mwese muri mukurikira radiyo isanganiro mu kiganiro agashitsi k'uno munsi tuza kuba yagira ku bijyanye n'akaranga k'ingoma z'uburundi tuza kuyaga n'abatimbo b'abakukuruke b'umuryango w'abashaka umuryango bavuga ko ari wo wari ufise ibanga ryo kuvugiriza ingoma umwami twabasanze ku kigabiro cy'ingoma kiri mu ihigiro komine n'intara ya gitega kuri mikoro muri kumwe na fide d'antoine nsabimana nongeye kubaha ikaze ndi mwizinga Yeremiya ni umutimbo w'umukukuru ke ava mu muryango w'abashaka uno munsi ni umuvugizi w'ikigabiro cyo mu ihigiro atangura atubwira uko ingoma z'uburundi zatanguye mu kuza rero izi ngoma ubona baje bazananye zivuka kuri we mu bisanzwe niwe yatanguye kubaza ingoma ya mbere kandi arayivuze akiri umwana muto akiri umusore kuko iyo yari mu buha hari abantu bari mu bwoko bw'abashaka bakaba babaza ibintu by'amatsiko baca batangura ko baza ari ibintu by'ingoma ingoma nto zitangana nko kuzibona cyo kwinezereza nawe nyine yarimwe mu binezereza baca bagira umugwi wo kuvuza ingoma no kuzibyina mugabo bidasa nk'ukuntu tuzisimba yari inama umwami amaze gushyika ngaha abona aha duhagaze ngaha ari kumwe n'ingoma abo bashaka bari bafise ingoma nta kindi bari bajejwe nta kuvuza ingoma bavugiriza umwami nibo baciye bakikuza iki kigo cy'umwami aha hirya barakikuza barahaba aha hose hari hakikuje abashaka gushika ndariya hejuru igihugu hari abashaka yeremiya ndi mu izinga aratubwira amoko y'ingoma n'igihe zivuga ingoma mu bisanzwe z'ingoma mugabo hariho amazina y'ingoma bwa mbere honyine hariho ingoma rukinzo rukinzo rero mu bisanzwe ni ingoma ya kera cyane ntovuga mbesha ngo yabajwe muri izi mugabo rukinzo yabaye ku mwami mugabo akagendayo yavuye muri izi kagenda yari ingoma ntoyi yagendanira umwami bamureruye ari aho agiye cyangwa abyutse cyangwa ikagenda ingoma yagendanira umwami bamureruye hageze ko aruhuka ntiyavuga iyi yaravuga na saa sita y'ijoro kugira ngo abarariye babyukuruke iyi yaravuga umwami abyukurutse gatoya n'igihe cy'umusase agiye ahabona niyasubiye muje mu ngoro muramo bibona iyo perezida yashyitse cyangwa umukuru wa wari wese yashyitse abasirikare bavuza akerera ni nka kuni kuni ikiyire nicyo nicyo mu ngoma nkuru nkuru zari ngaha mu kigali hari hinajugu ndimaze imyaka nk'iy'ibikono urayibona yaje mirongo ibiri na kane ariko yasubiriye eh, muri mirongo ibiri na kane igihumbi kimwe magana icyenda mirongo ibiri na kane yasubirira ingenzi yayo hanyuma inajugwe n'izo ikurikira n'izo isubiririza ni inajugwe yavukiye ijuguye hanyuma aha aha hariho inakigabiro inakigabiro rero niyo bakubwiye itigera iva ngaha mu ngoro yaguma yihagarariye ku musezero yasohoka umuntu bavuga ati umwami araganuye niho yasohoka kuvuga hakaba inamidende inamidende wabonye hari inamidende tuyirabe bayambika amayugi amayugi inamidende bakayambika amayugi bakayambika byaranda umwishwa bakayambika umwishwa iyi rero wasanga n'iyo unyiganyije yaradendera amayugi nayo nyine yavuga umugani akaba nyine rero yitwa inabiharagi iyi rero ivuze izindi zo zaravuga iyi hariho abajeje kuyivuza iyi rero ivuze n'abari gihinga n'abari hariya mu buyogoma yaravuga cyane bati iyo rero iravutse abantu bose bagashikana n'iyo nka baza kurorera hano rero bagacaba rero n'izindi ngoma urabona inkiranya ijya rero inkiranya yaje hagati hagati n'izindi ko bana ingoma eh, mu kuzitondeka bazigira nk'urugo eh, bakazigira nk'urugo hanyuma ijya rero ikaciza hagati kuvaho ingoma kandi zimeze kujya k'umuheto eh, ijya nayo inkiranya ni nk'umwambi kuko ingoma yari iyiciza no ku rugamba yarakora no guciza igakora ku rugamba iyo hari ikintu giteye hari ingoma yavuga isigura ingoma iyo yose hari ingoma bacaga batora isigura ati aha hari ikintu kibaye nyaruka mutabara hari ukuntu bayivuze kwayo n'ijwi yateye ukwaryo hakaba hari n'iyindi yavuga ati hari iciza uwo gusanganira cyangwa ngo mwigene ibyiza nayo nyine yari ifite ingene ivuga kuko ababa bijejwe n'abategetswe kuyumva bamenya bati iyi ngoma y'amara ni iki iyi nayo ni iki bita inamidende n’ingoma ngoma umwami ntare rushatse icambarantama bavuga ko yari yariyitiriye nk'uko tubibwirwa na hemenegide Denis bigira umuhuza w'abatimbo bo mu kigabiro cyo mu ihigiro nawe nyine akaba ava mu muryango w'abashaka eh, yari yayiyitiriye yuko yambara nk'uko yambaye nawe nyine kuko eh, uko bambika ibintu bambika inamidende urumva yari yambaye byinshi ibitako Eh, amayugi n'ibindi byinshi bayishishira ko bikaguma biri kuri yo kandi ahantu yarara yarara hejuru ku giti ku buriri uko shebuja wayo yaryama ku buriri nawe nyine yaryama ku buriri nyine kandi rero bigarutse gatoyi eh, ingoma z'ubundi bwoko zakurikira mu nyuma eh, nizo zakurikira izo zindi nkuru nkuru izi bazita isikizo izi zimaze rero kuba zigomba kuvuga urabona ziratonda zikatonda agaheto gutya iriya twavuze ko ari inkiranya niyo izigaba icize hagati yazo zimaze gutonda rero izi sukizo zizi impera hanyuma iriya twavuze ko ija hagati mu nyuma naho hari impera haca hakurikira izo ntonto bita amashako urumva rero kw'ingoma mwavuze ati amazina yazo e, agiye aratandukana ni nk'uko mwumva iyi ifite izwi ukwayo iyindi ikagira izwi ukwayo e, zigenda ziritorera amajwi uko nyine n'ikibazo cyayo Yeremiya ndimwizinga aratubwira ukuntu abatimbo bo mu ihigiro n'abo mu gishora bahavuye biyunga mu kumenyekanisha ingoma z'uburundi mu makungu abazungu baje baca amabarabara urabona bakijya muyinga riri kure yacu hasi cyane bashiryangozi ryari impande ikiganiro cyo mu ishoro umuganwa nkishimana ati yatwara ino kandi yabaye ino ati nanjye mfise abavuzi b'ingoma bakaruhara acaza gukoma kuri ba papa na ba sokuru ati ngo mujye impande y'ibarabara niho muzohora muvugiriza abazungu n'umwami bitabagoye niho mutazashobora kugura umuruho wo kudutwara ku mutwe muva ngaha mu ihigiro mugenda ibuzungu kwa perezida igitega hariya kumuhinza ati muvange n'abanyagishora hamwe muzoba muva hamwe muri urungano muringaniye ari cumi na batanu kuri cumi na batanu kuko aho hambere umugwi wari ugizwe n'abantu mirongo itatu nibo bavuze n'abarenga hanyuma rero hari mirongo itanu na kane turagenda turamenyerana n'abanyagishora gushika mu za mirongo itanu n'indwi ingoma ku minywa rwose hafi mu isi nzima kuko abazungu bari bamaze kuba benshi ngaha hari ababirigi abatagi bari bagiye abandi bazungu baboga ko abarabu n'abahindi urabona ko bari benshi no hanyuma icyo gihe itanu n'indwi ingoma itangura kugabuka muri kongo ahita kongo ntihari bwitwa zayire ahita mbere kongo berigike bagenda baravuza ingoma batazamara y'amezi abiri hanyuma baragaruka bagarutse hari nyine abantu nyine bubahwa nyine n'igihugu kibubaha baraheza barabandanya baravugiriza hamwe n'abanyagishora barahava baraza ntabugomba amazina ya bamwe bamwe ndacabibuka n'abo bapfuye nkino n'iwacu mihigiro hari inkuru yitwa dawe yitwa kinyangihico burundi izina ry'ikiriso yitwa bandoni hari uwitwa rurabitse hari uwitwa yohani mageregere hari uwitwa bureze hari uwitwa bindari hari uwitwa gaburiyeri waracariho ngaha n'umutama hakaba n'uwitwa berenarudo barazingiza hari n'uwitwa gaburiyeri udutsingo umuhungu we nguyu hariya mu gishoro nibuka hari uwitwa hafitwabo hari indongozi igikeri hari uwitwa ndabanetse hari abitwa bawiru hari gapiripiri hari na nyacugu hari na ndereya umu wa nyacugu hari n'uwitwa ngona hari n'abitwa abanyamuyagwa aho bose ni abakera uretse abo mu ngano twangana batanguye kumena ibihugu byo hanze itanu n'umunani rero naho muhisingira <clears throat> aho handi ntiyari bwabemo handi ntiyari bwabemo kuko handi wowe bagiye gukomera na jewe naravuga ibyo mu bishora yakomeye mu nyuma twige tupfuye hanyuma rero ingoma rero zirabandanya zirakomera gushikana n'uyu munsi nano duce turangiriza ikiganiro c'uno munsi ubutaha aho bakurambere bazotubwira ku bijyanye n'imiziro y'ingoma n'igituma abagore batarekuriwe kuvuza ingoma mugira ibihe byiza aho muherereye agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi